La ilaha illalloh kalimasi Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shu kalima bilan mab'us bo'lganlarga o'xshagan o'tgan payg'ambarlar hammasi shu kalima bilan mab'us bo'lishganlar. Ya'ni payg'ambar qilib jo'natilinishganlar. Risolatning bashariyat tarixidagi tub ma'nosi ham la ilaha illalloh kalimasining shahodatidir. Ya ayyuhan nas qulu la ilaha illalloh deb hammalari o'zlarining ummatlariga shu kalimani aytdilar. Bu tavhid hamma haqlardan ustun turadigan Alloh subhanahu va taoloning bandalar ustidagi haqqidir. Bu tauhid namoz, ro'za, zakot bularning hammasidan ham avvalda turadigan farzdir. Agar kishida tauhid bo'lmasa, u har qancha ibodat qilgan bo'lsin har qancha kechasi bilan kunduzi bilan ibodat qilib sadaqotlar qilgan bo'lsin boshqa bir ehsonlar qilgan bo'lsin hammasi habata bo'ladida tavhid sifati topilmasa u jahannam ahlidan bo'lishligida shak shubha yo'qdir birodarlar agar tavhid sifati insonda topilsa qiyomatga Allohni huzuriga tavhid bilan borsa, u qat'an ahli jannatdandir, agarchi tog'lar misolidagi gunoh bo'lsa ham. Mana hadislarning mazmuni shuni bizga ko'rsatadi. Lekin hamma odam o'zini ahli tavhid sanashligi mana bu musibatdir. Hatto ahli shirklar ham o'zini ahli tavhidlar deb sanaydi. Ibodat ma'nolarini Biz avvalgi darslarimizda hammasida tushuntirdik. Tavhid rububiyat tavhidi, xoliqiyat tavhidi, roziqiyat tavhidi bu bitta tavhidning bir qismi bo'lsa, ya'ni koinoti yerni Allohgina yaratgan, koinoti yerni faqat Alloh subhanahu va taolo boshqaradi. Koinoti yerni da Alloh subhanahu va taologina bandalarga va boshqa mavjudotlarga rizq beradi deb e'tiqod qilishlik bu rububiyat va roziqiyat va xoliqiyat sifatlarida Allohni yakka deb bilishlik. Bu tavhid bilan mo'min kishilar mushriklardan ajramaydi. Chunki mushriklar ham koinot yerni yakka Alloh yaratgan, koinot yerda Allohgina rizq beradi, koinot yerni Allohgina boshqaradi deyshgan. Hatto ular eshitish va ko'rish a'zolarini Allohgina yaratadi. Allohgina o'ldiradi va Allohgina tiriltiradi deb ham e'tiqod qilishgan va Allohga ibodat ham qilishgan mushriklar, lekin shu ibodatlarda boshqa narsani sharik ham qilishgan. Mana shu sifat bilan mushrik bo'lishdi. Shu sifat ularda topilganligi uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kelishmadilar va ularni la ilaha illalloh kalimasini aytmayotgan odamlar deb e'tibor qildilar. asosiy mu'minlar bilan mushriklarni ajratib turuvchi tavhid bu Alloh subhanahu va taologa ibodatni xoslash va xoslamaslikdir. Agar ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina xoslansa, bu kishilar ahli tavhidiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam va o'tgan payg'ambarlar olib kelgan tavhid ahlidan bo'lishadi agar ibodatni Allohni o'zigagina qilishmasa ibodat ma'nolari mana ko'p ma'nolarni o'z ichiga oladi birinchi duo ibodat va ikkinchi Allohni yo'lida qul inna salati va nusuki sajda qilish, ruku qilish bular hammasi ibodat. va nusuki biror bir narsani qurbon qilib so'yishlik ibodat. Bu narsalar Allohni o'zligina qilingan bo'lsa, ibodat faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina bo'lgan bo'ladi. Agar boshqa narsaga ham qilingan bo'lsa, bu shirk bo'ladi. U narsa nima bo'lishligidan va kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Masalan, duoni biror bir mozorga yoki biror bir daraxtga yo biror bir tog'ga sig'inib shu yerdan madad so'rab shunday qilsa bu amal shirkdir birodarlar bizni diyorlarimizda va boshqa diyorlardagi musibat ham mana shu musibatdir va shirk ma'nosining yana asosiysi mana avvalgi darslarimizda to'xtamasdan shuni aytyapmiz alloh subhanahu va taolo bashariyatning hayoti uchun qur'on dusturini jo'natdi shu dusturga mabodo inson tarafidan o'ylab chiqilgan dusturni barobar deb e'tiqod qilishlik bu shirkdir birodarlar alloh subhanahu va taoloning qur'oni rasululloh sollallohu alayhi vasallamning izohlab bergan hadislari bu haqiqatda bu dustur lekin bu dusturga boshqalarning dusturi ham to'g'ri keladi barobar keladi deb e'tiqod qilsa bu shirkdir alloh subhanahu va taologa ibodatni qilib va boshqaga ham ibodat qilishlikdir Shuning uchun takror aytamiz, agar bir kishi tawhidni o'zida, tawhidul ibodat, ya'ni ibodatni faqat Alloh subhanahu va taoloning o'zigagina qilishlik sifatini topmasdan o'zini hayotida har qancha kechasi yig'lab ibodat qilgan bo'lsin, shirk agar unda topiladigan bo'lsa, uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'qdir, birodar. Shuning uchun biz hayotimizning hamma o'zi asosiy qurilishligi, vujudga kelishlik, Alloh subhanahu va taoloning bizni yaratishligidan hamma maqsad o'zigagina ibodat qilishligimiz uchun yaratdi. Va ma xalaqatul jinna val insa illa liya'budun. Alloh subhanahu va taolo har bir ummatga payg'ambar jo'natdi, Allohga ibodat qilinglar va tog'utdan chetlaninglar deb. Tog'ut ma'ubida min dunillah. Allohdan boshqa ibodat qilib sig'inilgan narsa hammasini atini tog'ut deydi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning olib kelgan risolatlari mana shu tog'utni parchalashlikka e'lon bo'ldi. Bu tog'utning hamma suratlarini parchaladi. Ya'ni odamlar o'zlarining hayotiga o'zlaricha bir manhaj yo'llar qurib olgan edi. Mana bu tog'utni parchaladilar. La ilaha illalloh kalimasi bilan. Odamlar o'zlariga yakka Alloh uchun qurilgan kaba muazzamada 360 ta but bor edi. Bu butlar birodarlar, ular bu toshga ibodat qilamiz deyshmasdi. Bu toshlar o'zlarining tarixlaridan, ya'ni umuman bashariyat tarixida o'tgan ulug' solih kishilarning ramzidir. Lot, Uzza, Manot bular hammasi va kana Lot rajulun yalittu sabita ila al-hujjat. Lot hojilar kelgan vaqtda ularga butun tolqonni uyutib beradigan latta yaluttu ya'ni uyutib berish uyutib beradigan bir solih bir kishining nomi edi. Shu odam hojilarni ochlik holatlarida shularning xizmatida bo'lganligi uchun u odam ulug' odam edi-da, shu odamni ramzini qilishib, shunga keyin suratlarni saqlab qolib, keyingi avlod esdan chiqarib ibodat qilgandi. Hozirgi odamlarga ham biror bir toshdan yo bir narsadan biror bir shakl qilib olgan bo'lsa, u o'tgan tarixdagi o'tgan katta kishilarning bir ramzi haqiqatda ham aksarlari ba'zilari solih kishilar bo'lgan ibodatli bo'lgan ba'zi ajnabiy millatlarniki o'zi qosi bo'lgan bo'lsa ham biz bu toshga sig'inmaymiz deydi ana shu kishilarni biz eslaymiz deydi Mana shu eslashlik bilan o'ziga xos bir an'analar vujudga kelgan, shu toshni atrofida o'ziga xos bir urf-odatlar tashkil qilingan, mana bu narsa asosiy shirkdir. Shuning uchun biz shirk amalini o'tgan ummatlardagi solih odamlarning ramzini shakllab olishlik bilan uni hurmat ko'rsatishlik bilan biz buni shirkmas deb aytishlikka hech qanday haqqimiz yo'qdir, birodarlar. Qur'oni Karimda har bir rakatda biz g'ayril maghdubi alayhim valaddallin deb duo qilamiz. Al-maghdubi alayh kim? Ulamolarki bilishgan. Tavhid nima, shirk nima bilishgan. Lekin islom nima, kufr nima bilishgan. shariat nimaga buyuriydi buni bilishgan qaysi narsalardan qaytargan buni bilishgan mana shu narsalarni bilib amal qilmagan olimlar al mag'bubi alayhim alloh subhanahu va taolo tarafidan g'azablangan kishilardir shunaqa olimlardan bo'lib qolmaylik deb har namozimizda panoh istaymiz abbolning bo'lsa johil obidlar ilm yo'q lekin yig'laydi, nafl ro'zalar tutadi, sadaqotlar qiladi, lekin johil. Johillik agar qaysi ummatda vujudga kelsa, u ummat barbod bo'ladi, birodarlar. Masalan, ilm, shariat ilmi ummat o'rtasida vujudga kelmasa, harom narsani farqini qilmaydi. Mahramlar kim? nomahramlar kim bilmaydi. Yig'lab o'tirgan soatida gunohkor bo'lib o'tiraveradi. Shariat ilmi bo'lmasa odamlar qilayotgan amallarini asli ma'nosini mutlaqo bilmaydi. Ba'zi bir g'ayri dinlar o'rtasidagi vujudga kelib qolgan ba'zi odatlar ham mana shu islomning olib kelgan yo'lini ta'siri ostida saqlanib qolgan. Masalan, mahram va nomahram haqida qayerdan mahram nomahram vujudga kelgan? Nima uchun odamlar nikohlanganda singlisiga nikohlanmaydi? Yo'inki nima uchun boshqa mahramlarga nikohlanmaydi? Buni shariat man qilganligi uchun nikohlanishmaydi. u g'ayri dinlar ham islomni masxara qilayotganlar ham bunga nikohlanish nikohlanishmaydi nima uchun islomning mana bu mahramlarga ko'rsatgan hurmati orqasida shu sezmagan holatda bu ta'sir bo'lganligidan shundaydir ba'zi g'ayri dinlar aytishi mumkinki singlisiga nisbatan hurmat ko'rsatganligidan shunday nikoh mumkin emas deyish mumkin unday bo'lsa nima uchun ammasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi Nima uchun xolasini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun amakisini qiziga hurmat ko'rsatmaydi? Nima uchun o'zining akalarini, mana tog'alarini qizlariga nisbatan, akasi mas'ul tog'asini qiziga nisbatan hurmat ko'rsatmaydi? Albatta, akasini qizlari jiyanlari mahram bo'ladi o'ziga. Mana bu narsalar hammasi demak shariatning qonuniga bo'ysunmaslik bu iymondan chiqarishligini mana bu hukmlar bizga ko'rsatadi. Shariat bu namoz o'qish, roza tutish yoinki zakot berishlik o'ziga cheklanmaganlikdan hayotda bir o'ziga xos bir ilohiy bir qonun borki, bu qonunga musulmonlar modomiki iymonni da'vo qilsa bo'ysunishga majburdir ular. Iymon La ilaha illalloh, ya'ni Allohdan boshqa sig'iniladigan ma'bud yo'q degan so'zning ma'nosi Alloh chiqargan yuborgan dusturga, qonunga amal qilaman. Faqat shu amal qilishlik bilan shu Allohni o'zigagina sig'inaman. Sig'iniladigan zot yagona Allohdir. Bu biror bir inson emas, u inson kim bo'lishligidan qat'iy nazar. payg'ambarlar Alloh tarafidan risolatni olib kelishdilar. Ular o'zlarini tarafidan biror bir qonun chiqarishmadilar. Alloh tarafidan bo'lgan qonunni ijro qilishdilar xolos. Xalifalar ham ular Alloh tarafidan payg'ambarlar olib kelgan qonunni ijro qiluvchi kishilardir. Xalqlar har qancha ko'p bo'lishligidan qat'iy nazar yer kurrasidagi hamma xalq to'plangan holatda bitta hayotdagi qonunni chiqarishlikka islom nuqtai nazaridan haqqi yo'qdir modomiki iymonni da'vo qildi agar kimda kim shu iymonni da'vo qilsa uning haqqi yo'qdir mabodo bir odam odam tarafidan bo'lgan qonunni qabul qilishligi la ilaha illalloh kalimasiga ziddir sig'inilishlikni insonga qilgandir shuning uchun biz la ilaha illalloh kalimasini qalbini xolis qalbidan aytishlik bilan jannatga kiradi agarchi tog' gunohlari bo'lsa ham يا ابن آدم لو أتيتني بتراب الأرض ذنوبا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بتراب ardi maghfiratan. ey inson farzandi agar meni huzurimga Yer qobig'i to'la gunoh bilan kelsang, menga hech bir narsani sharik qilmagan holatda men seni oldinga yer qobig'i to'la mag'firat bilan ro'baro bo'laman dedi. Ammo shirk bilan ro'baro bo'lsa Alloh subhanahu va taologa Alloh saqlasin, hamma yo'g'i ko'rinishda biz odamlar istilohi bilan aytamiz. Islom istilohi bilan emas. Ibodat shakli bo'ladigan bo'lsa, u mutlaqo ibodat emas islom istilohida. Odamlar aytgan istilohda ibodat bo'lsa ham, shirk amali birga bo'lsa alloh subhanahu va taolo kechirmaydi uning ahli jahannam ekanligida shak shubha yo'qdir islomni shunday biz tushunmoqligimiz kerak la ilaha illalloh kalimasini aytishligimiz qalbimizdan bo'lishligi mana bunday suratda bo'lishi kerak ibodatning boshqa ma'nolarini biz avvalgi darslarimizda aytganlik bilan cheklanamiz shu la ilaha illalloh bu urvatul musqo mustahkam bir asosdir. Mustahkam halqadir. La ilaha illalloh bu kalimatu taqvodir shu. La ilaha illalloh bu millati Ibrohimdir. La ilaha illalloh Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha bo'lgan bashariyatga mana shu kalimaga sodiq bo'lib qolishlikka buyurdi. La ilaha illalloh kalimasi insonligini emas, balki inson va jinni shu kalimaga amal qilishlik uchun alloh subhanahu va taolo yaratdi shuning uchun biz vujudga keldik alloh subhanahu va taolo biror bizni yaratishlikda hojati yo'q edi biror bir dunyoda bir kam narsa yo'q ediki shuni bashariyat bir to'ldirib qo'yishlik uchun alloh subhanahu va taolo o'zining ma'bud barhaq ekanligini isbotlab mana bunga amal qilishlik la ilaha illalloh kalimasiga amal qilishlik uchun inson va jin toifasini yaratdi va bu ibodatning samarasi ya Alloh subhanahu va taolo jannatni va'da qildi. Bu ibodatdan bosh tortganlarni jahannam bilan ularga jahannamni xabarini berdi. Alloh subhanahu va taolo Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم alloh subhanahu va taolo mana bu ikki oyatda odamlar o'zlarining dagi holatni o'zgartirishmasa ularning holatini Alloh o'zgartirmasligini aytdi. Ya'ni avvalgi oyatda innalloha la yughayyiru ma biqaumin deb tag'yirni o'ziga nisbat berganda qavm kalimasini ikki oyatda ham iste'mol qildi ya'ni ijtimoiy holatni o'zgartirish alloh subhanahu va taoloning ixtiyorida ekanligini bildirdi hatto bilan tag'yirni nisbatini insonlarga berganda u o'zgartiriladigan narsani shaxslarga bog'ladi ya'ni insonlar o'zlarining shaxsiy shaxslardagi holatni isloh qilishmasalar ya'ni har bir odam fardiy holatda o'zini o'nglashmasalar alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirmaydi dedi biz bunda o'zimizga birinchi xulosa shaxsiy holatni o'zgartirish bizning ixtiyorimizda ekanligini bilmoqligimiz kerak alloh subhanahu va taolo har bir kishini o'zini tarbiyalab o'zgartirish ixtiyorini o'ziga berdi agar bu ixtiyor bo'lmaganda tag'yirning nisbati insonlarga berilgan bo'lmasdi demak insonlar o'zlarini o'zgartirmoqlari kerak har birlari o'zining shaxsiy ahvolida islom nimani buyurgan bo'lsa qilmoqligi kerak o'zining oilaviy ahvolida o'zining nimaga Alloh subhanahu va taolo buyurgan buni qilmoqligi kerak. Agar shuni qilsa, Alloh subhanahu va taolo shaxslardan tashkil topgan, oilalardan tashkil topgan ijtimoiy holatni Alloh subhanahu va taolo o'zgartiradi. Xulosaning ikkinchisi o'zimizning o'zgartirishlik birinchi xulosa o'zimizga Alloh subhanahu va taolo ixtiyor bergan bo'lsa, ijtimoiy holatni o'zgartirishlikda bizga ixtiyorni bermadi. Biz ijtimoiy holatda xalqlarning hammasini ulfat qilishlikni Alloh subhanahu va taolo nisbatini bizga bermadi. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta bayna qulubihim, walakinna Alloh allafa baynahum. Agar yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda yo Rasululloh, agar tamomiy odamlarni siz shu mol davlatni yer yuzidagi hamma narsani sarf qilganingizda ulfat qila olmasdingiz bularni. Lekin Alloh ulfat qildi islom bilan. Islom nima edi? Islom buyurganida har bir kishi o'zining o'zgartirishlikka, o'zini o'zgartirishlik bilan Alloh subhanahu va taolo ularning ijtimoiy holatini o'zgartirgan. Shuning uchun qaysi bir yo'l ijtimoiy holatni oldin o'zgartirib olib turib, shaxslarni keyin tarbiya qilaman desa, bu bir islomdan boshqa yo'lni da'vo al-islam dinan islomdan boshqa yo'lni talab qilgan odamdan Alloh subhanahu va taolo ko'rinishda har qanday chiroyli bo'lsa ham qabul qilmaydi. Undan Unda mutlaqo qabul qilinmaydi. Hatto "Vaman yabtaghi g'ayral islami dinan falan yuqbala minhu" de, islomni Alloh subhanahu va taolo o'ziga nisbat berishlikdan ham tortindi. ya'ni kim islomdan boshqa yo'lni qabul qilgan bo'lsa talab qilgan bo'lsa Alloh qabul qilmaydi ham demadi alloh taolo uni qabul qilmaslik ro'barasiga ham kelmaydi undan mutlaqo qabul qilinmaydi uni Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi deyishlik ham noloyiqdir mana bu narsani bilaylikki mutlaqo qabul qilinmaydi u majhul suratda qolaveradi shuning uchun rasululloh sallallohu alayhi va sallamning yo'lini da'vo qilar ekanmiz, biz shaxsiy holatni o'zgartirishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Misolini aytib o'tganimizdek, yana shu yerda takrorlaymiz. Bir podshoh bir hovuzni sutdan bir hovuz qilmoqchi bo'lib, aksar podshohlar taraf kasaliga giriftor bo'ladi. Ya'ni maishat kasaliga giriftor bo'ladi. Bir suv sutdan bo'lgan bir hovuzni tashkil qilishlik uchun o'z qo'l ostidagi kishilarning har biriga bir kosadan sut olib kelishlikka buyruq qiladi. Bu sutni olib kelgan kelishlik uchun xalqlar kishilar o'ylaydiki, bir kishi o'yladiki, masalan, men shuncha odamni ichida bir kosa suv olib borishligim hech qanday bir bu sutni suv aralashganligiga hech ham bilinmaydi dedida har bir odam shunday xayol bilan bir kosadan suv olib keldi. Ertaman podshoh qarasa, suvdan bo'lgan hovuz vujudga keltirdi. Shaxsiy o'zini bizda ham shu fikr borki, men meni o'nglanmasligim bu jamiyatga zarar qilmaydi. Agar bu odamlar o'nglanganda men shu vaqtda o'nglangan bo'lardim deb hamma shunday deb e'tiqod qiladi. men o'zimni tarbiya qilishligim hech qanday bu jamiyatga ta'sir ko'rsata ko'rsatolmaydi deydida hammani qalbiga shu bo'lib hamma fasod jamiyat fasod bo'lib yuraveradi ana shuning uchun xuddi misoli shunga o'xshaydi islomiy jamiyatni alloh subhanahu va taolo ijtimoiy holatni o'zgartirishlikni shaxsiy holatlarini odamlar o'zgartirishligiga samara mukofot qilib berishligini va'da qilyapti shuning uchun ba'zi bir o'rtada bir suollar bo'lganligi sababli bizning o'zimizni shaxsiy holatlarimizni o'zgartirish haqidagi ba'zi bir darslarni aytgan bo'lsak ham ba'zi bir suollar bo'lganligi sababli shu savolga bir qisqacha bir javob qilib hozirgi darsimizni o'tkazamiz alloh subhanahu va taolo oilani juda bir mo'tabar narsa deb e'tibor qildi Oila Alloh subhanahu va taoloning kalomida Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hadis-i muboraklarida juda katta e'tiborda turadigan kichkina bir mamlakatchadir. Bu oilaga Qur'oni Karimda ko'p oyatlar oila nizomini tartiblashlikka bag'ishlangan. Lekin Moddiy falsafada oila islomga mutlaqo zid fikrdadir. Moddiy falsafa oila odamni fikrini faqat oilasi haqida o'ylaydigan qilib toraytirib qo'yadi deb oila qurishlikni xato deb e'lon qilgan. Lekin bu siz bilan biz ko'rib yashagan ozgina tarixdagi bu zohirdagi bularning o'zlarini istilohida aytilgan nikohlar nikohga qattiq turishgan albatta. Lekin nikoh emas, o'zlarining istilohiy, o'zlarini ma'lum bir qog'ozga bog'langan bog'lanishlari bu narsa vaqtincha deb e'tibor qilingan birodarlar. Bularning o'zi asli moddiy falsafa rahbarlarining fikri oila odamning fikrini toraytiradi degan, oila qurishlik xato deb e'lon qilingan. Islom mutlaqo oilani aks holda eng mo'tabar bir yo'l deydi. Oila jamiyat binosining birinchi g'ishti hisoblanadi. Bu g'isht agar birinchi g'isht noto'g'ri qo'yilsa, imorat har qancha baland bo'lsa ham keyin noto'g'riligicha qolaveradi. Shuning uchun oilaning o'ziga xos bir yo'llari bor. Turmush qurilgandan keyin turmush ikki tarafning muhabbati asosida quriladi. Lekin shunday bo'lishiga qaramasdan, ikkovi tarafdan ba'zi vaqtlarda ajralish vujudga keladi. Turmush qurayotgan vaqtda bu niyat bo'lmaydi. Undagi farzand qoladi. Farzandni ota onadan Alloh subhanahu va taolo o'zining mehribonligini ko'rsatadida mana bu oyatlar val validatu يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة farzand vujudga keldi tug'ildi oilada ajralish vujudga keldi alloh subhanahu va taolo bu farzandni o'zining kafolatiga oladi onalar ixtiyorli emas ona o'g'ilni qizni farzandlarini emizadi ko'ksidan sut beradi havlayni kamilayni ikki yil to'la muddatda bu sut berish muddatini komil qilishlikni maqsad qilgan kishilarga ikki yil to'la majbur bolani ko'ksidan sut berishlikka ixtiyorli emas so'rashadiki bu bolaning vujudga kelishligida ota ham sabab ediyu ota rohati bilan yuraveradimi ona ikki yil ko'ksidan sut berishligi ikki yilgacha ro'zg'or qilishlikdan mahrumligiga ham dalolat qiladi birodarlar otaga ayollarni yedirish va kiydirishlikdir otaga alloh subhanahu va taolo vazifa qildi o'ziga muvofiq bo'lgan amalni yedirish va kiydirishlik Chunki bu farzandning vujudga kelishida u sharikdir. Lekin bu yerda ona farzandga qarayotgan bo'lib ota uni yedirib kiydirishlik vazifasi unga yuklangandan keyin la tukallafu nafsun illa wus'aha ikkoviga ham toqatli narsani buyurildi otani aytilmadiki sen shunga sut berasan demadi u bolani ko'tarib yurib sut beradigan ayollarni istedyon qilib qo'ymadi. Ayolni buyurmadiki, sen bu yedirib kiydirasan deb toqatidan tashqari narsaga buyurmadi islom. Toqatidan narsaga taklif qilindi. La validatun bi la lahu bi Shu suratda ayollar bolaning otani mehridan foydalanib turib Ko'p rizq, ko'p kiyim kechak talab qilib otani zararlantirilmaydi. Onani ham zararlantirilmaydiki, buni baribir qo'yib qo'ysam, rizqlantirsam ham va kiydirsam ham, kiydirmasam ham baribir bolasiga qaraydi degan fikr bilan onani ham zararlantirilmaydi. Qur'oni Karim juda qisqa oyatlarda hamma shu oiladagi nizomni bayon qilib beryapti. Qonun birodarlar ittifoqli vaqtida kelmaydi. hech eshitganmisizki ikkita ittifoq oilani kelib bizni haqqimizni bir aytib bering bu meni haqqimni tortib olyapti deganini eshitganmisiz ittifoqlik muhabbat davom etayotganda biror odam qonunga hojat tushmaydi ittifoqlik bilan ketaveradi oila lekin qonun kelishmovchilik vujudga kelganda kerak bo'ladi endi ota vafot qilib ketsa Bu farzandga qarashlik merosxo'rlarda ham davom etadi. Merosxo'rlar shu bolaning otasi bajaradigan vazifani bajarib yuradi. Ana islom oila haqida juda ko'p narsalarni rioya qilganligidan bitta bir nizomdir shu. Va shu nizomlardan bittasi Alloh subhanahu va taolo mo'min kishilarni ajnabiya ayollardan ko'zini yumishlikka, quyi qilishlikka buyurdi. Va mu'mina ayollarni ham ajnabiy erkaklardan ko'zini past, ya'ni quyi qilishlikka buyurdi. mo'min mu'minina min absarihim va furujahum. Mu'min kishilarga ayting, ko'zlarini quyi qilishsin va avratlarini saqlasin. Zalika ajjalahum bu narsa ular uchun manfaatli, pokizaroq. Qalblarning toza bo'lishlikka bu pokizaroqdir. Va kullil mu'minati yaghbudna min absarihinna. Mu'mina ayollarga ayting, ular ko'zlarini quyi va yahrabna furujahunna avratlarini saqlasin va la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Zinatlarini oshkor bo'lganlari mustasno, boshqa zinatlarini bekitsin. oshqol bo'lganlari qo'lidagi uzuk va qulog'idagi isirg'alar va mabodo bir oyog'ini barmog'iga biror bir ziynat qilgan bo'lsa, ba'zi xalqlarda shu odat bo'lar ekan. Mana bu narsalari ma'bu haromning ham mustasnodir. Bularning iloji yo'qligidan buni ko'p iste'mol qilib ba'zi narsalarda ishlatganligidan bu ziynat ko'rinib qolsa, Alloh subhanahu va taolo buni uzr bayon qilyapti. romonlarini yoqalariga tashlasin odatda yoqalar bo'yinlarga yoqa qilinmasligi sababli keng bo'lganligi uchun ro'molni tashlab yurishlik o'zining fitnaga sabab bo'ladigan joylarini bekitishligiga ro'mol sabab bo'ladi ziynatlarini maxsus odamlargagina ko'rsatsin deb Alloh subhanahu va taolo mahramlarni bizga bayon qilyapti. Islom ayollarni tabiatini zinatlanadigan qilib yaratdi. Bu tabiatni kerakli o'rinlarga zinatlanishlikni ibodat deb sanadi. Abdulloh ibn Abbos bizga bu er kishilarga, ayol kishilarning ustida haqqi bor, ayollarning er ustida haqqi bor degan oyatda aytgan ekanlarki inni atazayyanu li zawjati kama uhibbu an tatazayyana li degan ekanlar. Men ayolimga pokiza kiyinib ro'baro bo'lishlikni yaxshi ko'raman. Xuddi uni haqqi borligi uchun uni men o'zimga pokiza kiyinib, ziynatlanib ko'rinishligini yaxshi ko'rganimday degan ekanlar. Shu shu oyat sababli degan ekanlar. ayollarning ham er kishida haqqi bor er kishining ayollarda haqqi bor oyatini ma'nosi bitta bitta shu deb aytgan ekanlar ziynatlanishlikni tabiat qilib yaratdi taqinchoq va ziynatlarni yaxshi ko'radigan tabiat bilan yaratdi va bularning kimlarga bu ziynatlarni ko'rsatishlikni ham bayon qildi islom ayollari boshqa ajnabiy xalqlar o'ylamasinki islom ayollari ziynatlanishlikni bilmaydi de. islom ayollari agar haqiqiy islomni bilsa ular ziynatlanishligini biladi lekin halolga ziynatlanishlikni biladi haromga ular haqiqatda ziynatlanishligini bilmaydi bilishlik ularning axloqidan bo'lmasligi kerak haromga ziynatlanishlik boshqa bir millatlarning odatidir Ularni mana ko'rasizki, haromga juda ham ziynatlanishlikka mohira, ammo halolga bo'lsa eski bir chipta qopga o'ralgandek ko'rinishadi. Lekin ming afsuski, musulmon ayollarga ham ajnabiy xalqlarning ta'siri o'tgan. Ularning o'zlari boshqa joylarga chiqib ketayotganda hamma fitnalari bilan chiqishadi. Uyga kelganda halol ziynatlanadigan o'rinlarda nihoyatda bir xarob holatda yurishadi. Mana bu ajnabiy xalqlarning ko'p odatlari bizga o'tgandek qatoridagi o'tgan odatlardan bittasidir Qur'oni Karim zinatlarning kimga ko'rsatishligi haqida. Birinchi, illa li bu'ulatihinna. Turmush o'rtoqlariga zinatlarni ko'rsatin. Chunki turmush o'rtog'iga ayol kishining zinatini ko'rsatishlik hayotining muhabbat bilan davom etishligiga sabab bo'ladi. o'zining oilasini yaxshi holatda ko'rishlik uning muhabbatini ziyoda qilishligi bilan birga va yana u o'zining marhamatini o'zining oilasida ko'rishlik bilan quvonadi uning nafaqalarini hammasini ko'rib turishlik bilan quvonadi ota onalariga ko'proq bu yerda biz albatta onasiga o'zining ziynati bilan ko'rinishlik bu ayol kishiga mutlaqo mumkin dadalariga ziynatlarini ko'rsatsin Chunki ota o'zining qizini zinat bilan ko'rganligi bilan, uning yaxshi holatda ko'rishlik bilan uning qalbida quvonch paydo bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu quvonchni, hayotning pokiza quvonchni davom etishligini xohlaydi. Aw aba'i turmush o'rtoqlarining dadalariga, ya'ni qaynotalariga o'zining ziynatlarini ko'rsatsa bu narsa haqiqatda ham islomni tushungan qaynota bu narsa quvonadiki o'zining kelinini nihoyatda pokiza yurganligini ko'rishlik bilan quvonadi agar mabodo xarobroq bir holatda ko'rsa u bir hijolatlik oladiki unga beparvo holatda turganligiga birdan ham men shu beparvo turgan odam qilib ko'rsatilyapman deb ham bir tomondan hijolatlik oladi alloh subhanahu va taolo bizlarning tabiatlarimizni juda ham o'zimizni yaratgan yaratganini tabiatini yaxshi biladi qaynota ya'ni turmush ayolning turmush o'rtog'ini dadasi albatta ziynatli holatda ko'rishligini bilan xursand bo'ladi lekin ba'zi bir mustasno bo'lgan suratda mabodo biror bir yomon g'arazlar bilan fikri sahih bo'lmaganlar yomon ko'rishligi mumkin ayollar o'zlarining farzandlariga ziynatlarni ko'rsatdi farzandlari o'zining onasini pokiza kiyinganligini ozoda kiyinganligini ziynatli holatda ko'rishligi bilan farzandning quvonchi ziyoda bo'ladi chunki farzand ham nafaqa o'zining ota onasiga nafaqa berib turadigan kishidir o'zining nafaqasini va onasining doim yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonch paydo bo'ladi yo turmush o'rtoqlarining farzandlari ya'ni o'gay o'g'illari bir kishining farzandlari bo'lsa oilasidan keyin uylangan bo'lsa u ayolga nisbatan bu farzandlar o'gay bola bo'lsa ayol kishi o'zining o'gay farzandlariga ziynatini ko'rsatishlik bu farzand xuddi o'zining farzandidek bu ham quvonch bildiradi demak ziynatlarni ko'rsatishlikka alloh subhanahu va taolo ruxsat berdi aka ukalariga aka uka albatta o'zining opasi yo singlisini yaxshi holatda ko'rishligi bilan quvonadi yoinki aka ukalarining farzandlari amma bo'lgan holatdagi jiyanlari nega ziynatini ko'rsatishlik islom shariati buni ruxsat beradi. Jiyanlar o'zining ammalarini yaxshi holatda ko'rishligi bilan ularni qalbida hech qanday bir buzuq fikr paydo bo'lmaydi. Albani akhawatihinna yo xola bo'lgan suratdagi jiyanlari o'zining ayol kishi ota ukalarining farzandlariga ziynatlarini ko'rsatishga ruxsat berdi. Avnisaihinna Avnisaihinna kalimasi hammamizni diqqatimizni o'ziga tortishligi kerakki, mushrika kofira behayo ayollarga o'zining ziynatlarini ko'rsatishlikdan islom man qiladi birodarlar o'zining ba'zi a'zolarini ayollar bu hayosiz mushrika kofira ayollar ko'rishligi bilan boshqalarga uni sifatlashligi bilan uning axloqan buzilishligiga ular bilan doim yurishlik axloqan buzilib qolishligiga sabab bo'ladi bu oyatning tafsirida ba'zi mufassirlar aytishganlarki faqat mushrika kofir ayollargina emas, balki o'zini musulmonman deb da'vo qilgan fohisha ayollardan ham o'zini ziynatlarini bekitib chetga olishlikka ma'murdir deydi. Chunki ularning axloqsizliklari bularga o'tadi deydi. Birodarlar, mana bu joyda أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء bu yerda bayon qilingan oyatlardan bittasi qo'l ostida xizmatkor bo'lib turgan agar ayol kishi sayyida bo'lsa, uning qo'l ostida quli bo'lsa, mana bulardan o'zini ziynatini bekitishlik xaraj bo'ladi-da, bulardan ziynatini bekitmaydi. Avittabi'ina g'oyri ulil irbati minar rijal. Ya'ni o'zini ba'zi bir er kishilik xususiyati yo'q bo'lgan, ya'ni erkaklik xususiyati yo'q bo'lgan ba'zi bir uylarda xizmat qilib yuradigan shunaqa kishilardan ham chetda va olmaslikka islom ruxsat beradi. Undan tashqari go'dak bolalar ya'ni kamolot yoshiga yetmagan bolalardan ziynatlarini bekitmaslikka islom ruxsat beradi mana bu o'rinda bizning oilalarimizdagi bizga bir savollar bo'lganligi sababli shu oyatni biz bayon qilib beryapmiz javobni umumiy qilib ayollarga nisbatan amaki tog'alari hammasi mahram birodarlar lekin kuyovining amakisi tog'alari va kuyovining aka ukalari va o'zining kiyovining jiyanlari bular hech qachon mahram emas birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Bularga ziynatlarni ko'rsatishlikdan man qilingan. Bular bu ziynatlarni ko'rsatmaslik ularga behurmatlik emas, birodarlar. Bizi davrimizdagi ayol kishining erkak kishi kirgan vaqtda kutib olmasligi shu odamlarga nisbatan behurmatlik degan bir falsafada o'sib qolganligi uchun shu ta'sir ostida birodarlar mahallalar shu ayollarga mahram bo'lib ketavergan ha bu o'zimizni mahallani odamida deydi undan ham qizig'i shuki biror bir musulmon kishi kelayotgan bo'lsa o'zini chetga oladi ammo mushrik kofir mushrik yo kofir dinsiz ajnabiy odam kelsa bu kofir deydi o'zi aslida ehtiyot bo'lishlik shu kofirdan ehtiyot bo'lish kerak u gunohni bilmaydi birodarlar undan ham tashqari bizning biz dinni islomni o'zining yo'li deb tan olmaganlar bilan gaplashmaymiz islom bizni yo'limiz islomni nima buyursa qilaman degan kishilarga shu so'zimizni aytamiz ba'zi bir kishilar ta'lim beradi ko'p bolalarni ta'lim berib qur'on o'rgatadi va unga ba'zi darslardan beradi berishligi bilan oilasi ularga ummul mo'minin bo'lib qolaveradi birodarlar shu bilan hech haligi bolalar kamolotga yetganlari ham bemalol shu ustozini o'g'li bilan ayoli bilan gaplashib so'rashi shunday yuraveradi umul mo'minin e bu onalarini manzilasida o'zlarini deydi hech qachon onam bo'lmaydi birodarlar u ming marta onasi onasi onasi desam onasi bo'lmaydi hech qachon qur'oni karim ba'zi bir tarbiya qilib olgan bolalarni o'zini o'g'li deydi johiliyat davrida mutabanno ya'ni baqvolingan bola haqiqiy boladan baland martabada turadi zayd ibn harisa zayd ibn muhammad deb nomlanadi ya'ni zayd ibn harisa Harisaning o'g'li zayd radhiyallohu anhu ulug' sahobalardan rasululloh sallallohu alayhi vasallam eng yaxshi ko'rgan kishi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning tutingan o'g'li edi alloh subhanahu va taolo sura ahzobda sizlarning tutingan o'g'linglarni haqiqiy o'g'linglar qilgani yo'q bu haqiqiy o'g'limiz deganinglar bu sizlar muhammadning o'g'li zayd ibn zayd ibn harisa dadasiga nisbat beradi dedilar zayd ibn harisa bo'ldi bu bir kishi bir odamlarga ta'lim berishligi juda ulug' ish lekin bu ulug' ish bilan uning masalan farzandlariga buni oilasi ummul mo'minin deb qolmaydi birodarlar biror bir birodar qadrdon birodar lekin bu qadrdonligi bilan oilasi unga mahram bo'lib qolmaydi uni mana bu narsalar bizga g'ayri dinlardan kirib kelgan ta'sirdir to'g'ri bu so'zni aytishlik bilan ko'p odam juda bir harajlanib qolishligi mumkin nihoyatda bir og'ir bir holatu bu degan juda ko'p narsa lekin bu og'ir holat o'z o'zidan kelgani yo'q birodarlar bizdagi hayoni yo'qotishlik uchun joylar hammasi avvaldan juda yuz yillardan beri bu ishlab kelingan birodarlar joylar ilgari mehmonxona alohida ichki tashqi bo'lgan ota onalar bu narsani rioyasini qilishgan farzandlarini hammasini ro'zg'orlantirish bu narsalarda rioyasini qilingan lekin bu narsalar bizning majburiy bir holatiki iloji yo'q bo'ladigan holatlar qurilib qolgan shuning uchun baribir biz oilaviy ahvolda o'zimizni shaxsiy ahvolimizni nihoyat darajada tarbiyalashlikka o'nglashlikka muhtojmiz birodarlar birodarlar tarafidan uch to'rt xil xatlar kelgan ekan men shu darsimizni mavzusida ba'zi bir mahramlarni aytib o'tishligimiz bu bizni o'zimizni zaifligimizdan paydo bo'lgan birodarlar mana islom diyorlariga borilsa hamma aka ukalar bir birlariga juda hurmatda baland lekin oilalar alohida ular o'tirishadi mabodo biz harajlanib qiynalayotgan bo'lsak bu ham o'zi zaifligimizdan gapiryapti shunaqa vaqtda uni istiqbol qilib kelish keling deb biror bir so'z aytishlikka mabodo javob savol javob qilishlikka parda orqasidan javob savol qilishlikka ruxsat bo'lsa ham hatto rasululloh sollallohu alayhi vasallamning azvoji mutahharotlarga fala taqdana bil qawli fayatma allazi fi qalbihi marad sizlar ovozinglarni pardani orqasidan javob beringlar va buni boshqacha ovoz qilib gapirmanglar o'zinglarni odatiy ovozinglar bilan javob qilinglar deydi bu ham savollarga javobki ba'zan bir kishilar so'rashadilarki uyda ayol kishi bo'lsa faqat er erkak kishi tashqaridan chaqirsa nima javob qilishlik kerak deyilganda o'zining odatiy ovozini o'zgartirmasdan yo'qligini bildiruvchi kalima aytsa albatta islom ruxsat beradi biz bunday har xil bir moddiy falsafada dinsiz hayotda yashaganligimiz uchun bu narsadan bir qiynalib harajlanayotgan bo'lishimiz mumkin lekin baribir haqiqatni aytishimiz kerak islom dini bizga shuni yo'llaydi mahramlar kimligini mana biz bayon qildik birodarlar hammaga tushuntirilishi kerak ota onalarga sekin astalik bilan tushuntirish kerak biz islomning bir qulimiz islom nimani buyursa qilamiz islom qaytargan narsani biz qaytamiz lekin bu meni fikrim emas faqat alloh subhana va taoloning bizga bergan ta'limi deb olamiz sahobalarning fazilatlaridan abdulloh ibn masud roziyallohu anhuning fazilatlariga mana kelgandik abdulloh ibn masud birinchi bor qur'oni karimni rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan keyin makka mushriklariga eshittira olgan dovyurak sahobalardandir. Ashabi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir kuni jamlanishdilarda aytishdilarki, bu Quraysh Qur'onda eshitmadida. Bir oshkor ularga bir o'qib berilganligini eshitmadi. Eshitsa bir ta'sirlanib qolarmidikin degan fikr qilishdilar. Faman rajulun yusmi'uhum iyahu. Qur'onni Kim eshitirar ekan bularga? Deganlarda Abdulloh ibn Mas'ud men eshitiraman dedilar. Qalu inna nakhshahum alayka. Biz qo'rqamiz sizdan, sizni zaifsiz, jismonan zaifsiz, sizni urishadi. Deganlar innama nuridu rajulan lahu ashiratun yamna'unahu min al-qawmi in araduhu. Bir qarindosh urug'lari ko'p bo'lgan kishini tanlamoqchi edik. Uni mabodo bir urushmoqchi, zarar yetkazmoqchi bo'lsa, himoya qiladigan qarindosh urug'lik bo'lsa. deganlarda dauni fa innalloha azza va jalla sayamnauni meni o'z holimga qo'yinglar Alloh azza va jalla meni himoya qiladi dedi. Abdulloh ibn Mas'ud ertasiga bordilarda maqomi Ibrohimni oldiga choshgoh vaqtida yetib keldilarda Quraysh o'zlarining majlislarida kattalari o'tirishgan edi. Maqomi Ibrohim oldida o'tirdilarda Bismillahir Rahmanir Rahim deb baland ovoz bilan Ar-Rahman allamal Qur'on surasini boshlab o'qidilar. o'qib davom etdilar va o'rtada bir to'xtab taammalu bir fikrlanglar shu oyatlarni deb ularga xitob qo'ydilar bular bu abdulloh ibn masud bu nima deyapti bizga deyishib muhammad olib kelgan narsani o'qiyapti hozir o'qiyotgan narsa shu muhammad olib kelgan narsa deyishdi hammalari turishib urusha boshlashdi bu kishi to hollari qurib qolguncha to'xtamadilar shu kaltayayotgan vaqtlarida keyin ashobi ikromlar oldiga qaytib keldilar yuzlari nihoyatda o'zgarib ketgan edi kaltaydi zarbasidan biz shundan qo'rquvdikda deganlarda aytgan ekanlarki ما كان أعداء الله أهون علي منهم الآن ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها Allohni dushmanlari menga nihoyatda bee'tibor bo'ldi mana shu voqeadan keyin avvalda ozmoz haybat bo'lib turgan bo'lsa ham shu ham yo'qoldi degan ekanlar haqiqatda odam qo'rqib yurgan narsasiga bir kirib chiqsa qo'rqmay qoladi birodarlar agar xohlasanglar yana ertalab yana boraman dedilar bo'ladi ular ularga bir marta eshittirganing kifoya degan eshitgan ekanlar sahobalar nabiy sollallohu alayhi vasallam abdulloh ibn masud haqida ko'p so'zlar aytdilar shulardan ba'zisi رضيت لأمتي ما رضي لهم ابن أم عبد وكرهت لأمتي ما كره لها ابن أم عبد Abdulloh ibn Mas'udni ibn Ummi Abd deb qo'yardilar. Abdulloh ibn Mas'ud nimani ummatimga ixtiyor qilsam, men ham shuni ixtiyor qildim degan ekanlar. Bundan ortiq insonga bir fazilat, ishonch bo'lmaydi, birodarlar. Nimani ummatimga xohlamasam, men ham shuni xohlamadim degan ekanlar. rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytgan ekanlarki man ahabba an yaqra'al qur'ana ghabban kama unzila falyaqra'uhu ala qira'ati ibn ummi ma'ud kim qur'onni shunday xuddi nozil qilingandek yangi o'qishlikni maqsad qilib yaxshi ko'rsa abdulloh ibn masudni o'qishiga o'xshagan qilib o'qisin degan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamga xalifa qiling deb tayinlashganlarda xalifa qilmaganlar xalqlarning musulmonlarning shurosiga tashlab ketganlar aytgan ekanlarki bir vaqtda agar bemaslahat birovni xalifa qilmoqchi bo'lsam abdulloh ibn masudni xalifa qilaman degan ekanlar abdulloh ibn masud vafotining xabari abu dardo roziyallohu anhuga xabari kelgan vaqtda aytgan ekanlarki ma taraka ba'dahu mislahu yoki ma turika ba'dahu misluhu Abdulloh ibn Mas'uddan keyin Abdulloh ibn Mas'udga o'xshagan odam qolmadi degan ekanlar. Huzayfa ibn Yamoniyga savol qilishlarki, shu Abdulloh ibn Mas'ud odamlarning Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga eng axloqda hidoyat yo'lida ko'rsatishlikda eng yaqini kim deb aytib bering ey Huzayfa deganlarda javob bergan shu kishidan biz olib shu kishiga quloq solib yursak deganlarda aytgan ekanlarki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu eng bu sohada o'xshagan kishi Abdulloh ibn Mas'ud degan ekanlar. Huzayfa ibn Yamoni yana ba'zi rivoyatlarda aytgan ekanlarki, Abdulloh ibn Mas'udni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga maslakda yurish turish hidoyat yo'llarida o'xshagan odamni ko'rmadim hatto uyini devori bekitguncha uyini ichiga kirganda o'xshaydimi o'xshamaydimi bilmayman degan ekanlar umar ibn xalifalik davrlarida maktub yo'lladilar maktub jo'natilingan o'rindagi kishilar maktubni ochib o'qishdilar assalomu alaykum deb maktubda shu yozilgan edi أما بعد فإني قد بعثت إليكم عمارا أميرا وعبد الله معلما ووزيرا من عمارنا أمير كل جنتم سيزلرية عبد الله من معلم يا أستاذ وعمار وزير كل جنتم وإنهما من نجباء أصحاب محمد ومن من شهد بدرا اسمعوا لهما وأطيعوه وقد آثرتكم بهما على نفسي محمد عليه السلام أصحاب لرنة هلن جلردان بدر ده حاضر بجلردان ikkovlariga quloq solinglar itoat qilinglar men bu ikkovlarni yonimdan jildirmasdim lekin o'zimdan ko'ra sizlarga isor qilib sizlarni afzal ko'rib jo'natdim shu dedilar rasululloh sollallohu alayhi vasallam qur'oni karimni mukammal o'rganishlikni to'rt kishiga shu ta'limini to'rt kishiga topshirdilar Xuzul Qur'ana min arba'a. Qur'onni 4 kishidan olinglar dedilar. Min ibn Mas'ud va Ubay ibn Ka'b va Mu'az ibn Jabal وسالم مولى أبي حذيفة فقال عبد الله بن عمرو لا أزال أحبه بعدما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ به qur'onni to'rt kishidan olinglar abdulloh ibn masud ubay ibn kab muoz ibn jabal solim mavlo huzayfa shu kishidan to'rtovlardan olinglar dedilar abdulloh ibn amr aytadilarki birinchi abdulloh ibn masudni boshlaganliglarida eshitganimdan keyin u kishini doim muhabbat qilib yurdim degan ekan abdulloh ibn masudni nihoyatda oyoqlari ingichka nimjon kishi ekanlar كان يجتدي كان يجتني سواكا من الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم وكانت الرياح تكفأه وكان في ساقية دقة قال فضحك القوم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده والذي نفسي في يده لهما أثقل في الميزان من أحد abdulloh ibn masudni rasululloh sollallohu alayhi vasallamga doim misvoklarini ushlab turardilar ko'pincha misvoklarini o'zini bir joylarda saqlab oyoq kiyimlarini doim qo'llariga kiyib turadilar rasululloh sollallohu alayhi vasallamni doim xizmatlarda bo'lgan bu kishi misvakni Arab daraxti bor iroq shajaratul iroq deyiladi iroq daraxtidan shuni misvak olib beradilar nabiy sollallohu alayhi vasallamga shu chiqqanlarida bu daraxt birodarlar katta daraxt bo'lmaydi unchalik shunda shamol essa u kishini bekitib oyoqlarini bekitib qo'yar ekan ya'ni ingichkaligida shunda odamlar bu holatni ko'rib kulishgan bo'ldi shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bularni kulganliklarini sirini bildilarda sizlar abdulloh ibn masudni bu boldirini kichkinaligiga kulyapsizlarmi ollohni huzurida Uhud tog'idan og'ir turadi deb qo'ydilar ya'ni. Insonni islom bunaqa jasadi bilan o'lchagani yo'q. Hech qachon uni taqvosi bilan o'lchadi doim. Shu Qur'oni Karimni ko'p suralarda Lavhul Mahfuz haqida aytilgan deblar, bu haqda sura burujni buni yozilgan maizani eshitilinsa, shunda javob berganmiz. qibla tarafga oyog'ini uzatishlik karohati bor birodarlar. Mabodo masjidlarda uxlanganda ba'zilar aytishganki, yurak qiblaga qarab turishligi uchun oyog'i qiblaga qarab tursa, masjiddagina yotishlikka faqat. Chunki masjid uxlaydigan joy emas, ibodat joyi bo'lgandan keyin majbur charchagandan keyin qalbi qiblaga qarab turishlik uchun oyog'ini qiblaga qilgandagina qalbi shu yoqqa qaraydi deyiladi. Shundagina ba'zilar ruxsat berishgan. Bu kishi birodan savol qildiki, musulmon odam zaif hadislarni bilmasdan birovga o'rgatib qo'ysa gunohkor bo'ladimi Zaif hadisni bilmagan narsasiga javob bermaydi, lekin bilishligi kerak. Shuning uchun hadislarni sahih sahih emasligini birodan so'rab turib, ya'ni bunga birovga o'rgatib va amal qilishligi kerak. Endi edi birodan so'rayaptiki, uydagilar islomda bo'lmasa yoki islomda bo'lmagan odamlarga masalan boshliqqa islom yo'lida masjidga yoki da'vatga ruxsat bermaydigan bo'lsa dunyoviy ishga deb yolg'on gapirib ketsa bo'ladi endi islomda o'zi bo'lmasa u sizga namoz o'qishlikka ham ruxsat bermaydi ro'za tutishlikka ham ruxsat bermaydi biz namoz o'qishlikka ota onadan ruxsat so'rab turib o'qishlikka ma'mur emasmiz olloh bizni buyurgan islomda bo'lmagan kishini biz buyrug'iga itoat qilmaymiz. Shuni bilishimiz kerak. Ota-ona masalan islomda bo'lmasa, masalan mast qiluvchi ichimlikni otga ber deydi, nima deydi? Bir chekadigan narsani otga ber deydi. Hadim namoz o'qirasanmi deydi. Mana bu narsalarda shu biz u narsada bu mutlaqo islomda bo'lmagan odamga biz ota-onaniga muruvvat qilishlikka buyurdi Alloh taolo. ota onaga yaxshilik qilishlikka buyuradi dunyoviy muruvvat qila olamiz kim bo'lishligidan qat'iy nazar bu bir kishi so'rabdilarki sizdan eng baxtli odam kim deb so'rasa nima deb javob beradi deb men eng baxtli odam kim desa shunday javob berardimki birinchi tavhidni bilib islomni bilib shu bilganiga hech qanday malomatchini malomatidan qo'rqmasdan amal qilolmagan odam deb javob beradi inson haqiqatda baxtliki o'zini fikri bilan hayotda yasholadi shu hozirgi hayotdagi ko'p kishilarning qiynalayotganligi iqtisodiy tomondan qiynalmaydi ko'p odamlar qiynaladi o'zi bir narsani haq deb turib shunga qilolmayotganligiga ezilaveradi to'g'rimi hayot agar odam bir narsani haq deb bilsa shunga amal qilib yursa lekin u o'zini nazdidagini haq bo'lmasa ollohni nazdidagi haqqa amal qilib yurolasa bu odam juda baxtli odam agarki uni boshida qilich o'ynab turib chopilishlikka tayyor bo'lib tursa ham unga parvo qilmaydi chunki bu ham o'zini fikriga muvofiq ish kelayotganligi bu ham alloh taoloni huzurida shahid bo'lsam eng misli yo'q darajatni olaman degan narsaga o'zining fikriga muvofiq ishi hatto bu eng oxirgi hol har bir narsani baxtligi bo'ladi birinchi tug'ilishni baxt saodat bo'ladi u sizni ixtiyoringizda emas musulmon oilada tug'ilsangiz bu sizni ixtiyoringizda emas birodarlar o'zini go'daylik vaqtini baxtligi shuki islomga muvofiq hayotda kechirsangiz bu yigitlik davrini o'zini baxtli bo'ladiki ishtihodli bo'lsangiz islomni o'rganishlikka davlat topishlikni baxti bo'ladiki alloh subhanahu va taolo buyurgan joyga davlatingizni sarf qilsangiz kambag'allikni baxtligi bo'ladiki olloh bergan narsaga qanoat qilolasiz olloh bergan a'zolarni o'zini yo'liga sarf qilolasiz bu salomatlikni baxt saodatiga yana bu o'lishni baxt saodat o'lmaslik o'lamiz bu shahid bo'lib o'lishlik bu o'lishlikni baxt saodati bo'ladi insonni eng baxt saodatligi islomni fikriga ega bo'lsayu va shu fikrga muvofiq yashamasa. chunki azob chekmaydi mana umar Hayyom bu baytlari dod faryod qilib yozgan islomiy dunyoqarashga ega bo'lmagan umar Hayyom. dod faryod qilib biz umar Hayyomdan olmaymiz bir islomni yo'lini umar Hayyomni bir shoir deb bilamiz xolos ko'p odamlar umar Hayyom manaqa degani bizga umar Hayyom hujjat emas bizga masalan navoiy hujjat emas bundan murod navoiy yomon odam yo umar Hayyom yomon odam degani chiqmaydi birodarlar bizga hujjat kitob va sunnat qur'on va hadis senga muvofiq bo'lgan odam u odam to'g'ri gapiding uni ham uni gapi emas senga muvofiq bo'lganligi uchun odamlar hamma odamlarni katta odam deb olganda hamma odamlar yo'l qurib bergan odam deydi shuning uchun azob chekadi mana bu narsalar ham fikrli odamlarni ruhini qiylaydi bu umar hayomni she'rlaridan bu dinsiz odamlar odamlarni fikrini chulg'ashlikka foydalangan xolos islom mana bunaqa deb islom bunaqa emas o'zlari toshlarni teraversin bizni ishimiz yo'q o'zlari fikrlar bunaqa noto'g'ri fikrlarni o'zlari o'zlariga yopishtirishsin uni islom bizga qur'on va hadis sahih hadislar mana bu yerda kelgan yo'l bizga haq mana bu yo'lni biz ma'sum yo'l deymiz saqlangan xatodan saqlangan yo'l deymiz chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam havodan gapirmaganlar odam mana go'daylik tug'ilish va davlatmandlik kambag'allik xullas umumiy baxtlilik shuki qanday bo'lsa ham boy bo'lsa ham musulmon bo'lsa kambag'al bo'lsa ham musulmon bo'lsa er kishi bo'lsa ham musulmon bo'lsa ayol kishi bo'lsa muslima bo'lsa bola bo'lsa musulmon bo'lsa qari bo'lsa ham musulmon bo'lsa islomga muvofiq hayot kechirolasa o'zining hayot bosqichida islomga muvofiq yasholgan odam baxtli odamdir va u odam qarigan vaqtda asdan kulmaydi yana hayoti takrorlansa xuddi shunaqa hayot kechiradi sahobalar haqiqiy baxtli insonlar bo'lgan ular rasululloh sollallohu alayhi vasallamning suhbatlarida bo'lishganlar nimaga buyurishsalar shuni qabul qilganlar lekin jamiyatning baxtliligi kim jamiyatni bitta rahbari bo'lsa u havoyi nafsiga chaqirmasa faqat ollohni yo'liga chaqirsa u odamlar o'ylashdan xotirjam bo'lsada bu odam haq yo'lga chaqiradi degan xotirjamlik bo'lsada buyurgan narsasini qilaversa o'lsa shahid bo'lib ketadigan yo'l o'lsa yashasa nihoyatda ajr bilan yashasa molini bersa jannatda sotib olsa kambag'al o'lib sabr qilsa e, unga haqqiga men molim yo'q duo qilib yordam beray desa mana bu jamiyat ham baxtlidir birodarlar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning atrofida jamlangan kishilar haqiqiy baxtli bo'lganlarda ular hech bir narsani o'ylashdan xotirjam bo'lishganlar chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam tanishganlar u kishi hech havolarga buyurmaydigan kishi bo'lganligini bilishganlarda nimaga buyursalar o'ylashmay qilishganlar. chunki bu yo'l albatta jannatga olib boradi deb bilishganlar Mana bu haqiqatda baxtli jamiyatdir. Ular o'ylashmaganlar. O'lib ketganlarini ham baxtli deyishganlar, yashaganlarini ham baxtli deyishganlar. Ular mol davlatlarini tutgan vaqtlarda islom yo'liga u baxtlimiz deb e'tiqod qilishganlar. Ammo ana shunday keyingi xulafolar davrida ham odamlar baxtli bo'lgan birodarlar. Baxtli jamiyat haqiqiy haq yo'lga, islom yo'liga chaqiradigan peshvosi bo'lgan jamiyatdir. Ayollarning ham baxtliligi shuki, u turmush o'rtog'i islomga muvofiq kishi bo'lsa. U doim to'g'ri yo'lga chaqirsa, noto'g'ri narsasini noto'g'ri narsasini ogohlantiradigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol kishi baxtlidir. Xatosi bo'lsa shu. Saharda uni masalan tahajjudga o'yg'atadigan o'zini turmush o'rtog'i bo'lsa. Mana bu odam, bu ayol baxtlidir. er kishilarning baxtliligi ayolga nisbatan qanday baxtli ya'ni ko'chaga chiqib ketayotgan vaqtda islomga xatosi bo'lsa ogohlantirsa ayoli ko'chaga chiqib ketayotganda xususan hozirgi bizni iqtisodiy hozirgi tufon davrida degan ayoli bo'lsa ollohdan qo'rqing bizni haqqimizda bizni xonadonga faqat haloli toyibni ko'tarib keling biz darvozani ichiga kirgan narsani yoramiz javobni siz berasiz ammo biz sizdan buni olib keling uni olib keling demaymiz haloli toyibni ko'tarib keling deydigan oilasi bo'lsa bu er kishi ham bu ayoliga nisbatan shunday ayoli borligi bilan baxtlidir baxtli kishilarning hamma sohada o'zini bir turi bordir otalarning baxtlisi ollohni buyrug'ini qiladigan ollohni qaytargan narsasidan qaytadigan farzandi bo'lsa va ota adashgan vaqtida bu dadajon bu ish xato bu islomga zid bu ishimiz desa uni ogohlantiradigan farzandi bo'lsa bu ota ham shunday farzandi borligi bilan baxtlidir farzanding masalan bu bu masalan farzand baxtlidir masalan otaning ham farzandga nisbatan baxtli yana bir joyi borki xato ishni ogohlantirgan vaqtda farzandi baxtliligi dadasining xatosini aytgan vaqtida dadasi qabul qilsa va aytsaki mendan vujudga keladigan odam mendan yuqori bo'lib meni islom yo'lida xatoyimni aytadigan farzand tug'ilganligiga allohga hamdlar bo'lsin deydigan bo'lsa mana bu farzand ham shunday otasini borligi bilan faxrlansa baxtliman desa arziydilar chunki u o'rtada jang bo'lmaydi maqsadlari hammasi oilada islom bo'lsa qaysi narsa islomga buyursa shuni so'zi haq deb qabul qilinadigan bo'lsa u yerda go'daklar ham hammasi huquqi baland bir bo'lsayu islom yo'liga yo'llasa bu oila baxtli go'yoki zohirda o'zi yerda yashayotgan bilan o'zi haqiqatda dunyoning jannatida yashayotgandir shundagina mana bu oilaga nisbatan baxtlilik hamma narsani bir baxtli bor yori birodarlarga nisbatan baxtli bo'lishlik yori birodarlaringizdan nohaq bo'lsangiz o'zingizni to'g'ri yo'lga chaqiradigan sizni orqadan g'iybat qilmaydigan sizni tuhmat qilmaydigan bo'lsa shu ustozlarni ham baxtligi shuki farzand yaxshi solih shogirdlari bo'lsa ularni to'g'ri yo'lga chaqirsa qabul qiladigan bo'lsa bu ustoz ham baxtlidir ustozlar ustozlar ham yana bir tarafdan baxtliki shogirdlari xatolarni ogohlantirsa ogohlantiradigan shogirdlari borligi bilan ham faxrlanib bu ham baxtlidir mana birodarlar xullas jamiyat islom fikri bilan yashagan jamiyat baxtli jamiyatdir biza birodarlar dushanba kunlik darsni bir ko'chirish haqida ham bir maktub yo'llabdi bir o'qib qo'ymasak bo'lmaydi ba'zi dushanba kunida ro'za tutgan kishilarga bir harajam bo'lib qoladi deydi haqiqatda shu narsa to'g'ri e, gapirishadilar iftorlik qilishlikka ro'za dushanba va payshanba kunlari nafl ro'za tutishga odatlangan e, kishilar haqiqatda shunda men shu ozgina bir muddat o'tkazib dars o'tkazmoqchi edik e, ba'zi korxonalarda ishlayotgan odamlarga ham shanba kuni bo'lsa deb talab qildilar lekin bitta tarafdan biz chekinamiz ikkinchi tarafiga chekinmaymiz ama birinchi chekinadigan tarafimiz inshaalloh yana safarga shom odan aytilishligi bilan og'iz ochilinsa mana shu yerda o'tirib o'zi og'iz ochib olinsa iftor qilib oluvchi kishilar shunda ozgina bir fursat turamiz ba'zi narsalar bo'lsa yengil bir taom yeb olinsa kifoya qiladi xuftondan keyin o'zi bemalol o'tirib taomlanishligi imkoniyat bo'ladi o'zi asli ro'za tutishlikdan ham maqsad shu birodarlar u haligi manti somsalarni biz yeb shom o'qishlarimiz to'g'ri kelmaydi birodarlar o'zi bu og'zimizni ochib masjidda namozni o'qiymizda o'zi shundan keyin xotirjam bo'lib mana shom xufton namozidan keyin xuftongacha e, yashaydigan bo'lib endi iftor qilib olinadi shunaqa shanba kuni qilmasligimiz sababi shuki dushanbani tanlashligimiz biz ko'proq bu dushanba payshanba kunlari bizga nisbatan musulmonlarga nisbatan ulug' kun bo'ladi shanba yakshanba kunlari asli bular dam olinishligi e'tibor qilishligim shanba yahudlar dam oladigan kun yakshanba nasoralar dam oladigan kun islom diyorlari bo'lsa juma kuni deb e'lon qilingan bo'lardi shuning uchun shunaqa narsalardan hammamiz odatda cheklanishlikka harakat qilishligimiz kerak bu shanba kunlar o'z öz o'zidan dam olish bo'lib qolgan emas birodarlar maxsus bir islomga dushmanlik asosida uyushtirilgan ishlar bular hammasi yana bir kishi tuyani suti va peshobi qorin shishiga davo deganini degan degan so'z bor deyapti. Qorin shishi birodarlar men tabib masalani tabobat kitoblarida o'qigan narsani aytaman. Qorin ishi ikki xil bo'ladi. Istisqo deb arab tilida istisqo deyiladi, chanqov bo'ladi. Birinchisi bu shishish bilan boshlanadi. Nihoyatda xunuk suratda shishib ketadi. Bu kasalga shu istisqo kasaliga ikkov suratiga ham Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrida bir kishilar kelishib, shularni istisqo kasaliga giriftor bo'lishdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam tuya sadaqotlari bor joyga ishrabu min albaniha va abvaliha. Ichinglar tuyaning suti va bavillaridan dedilar. Aralashtirib ichinglar dedilar. Imom Shofiy rahmatullohi alayh shu hadisni hujjat qilib, tuyaning davli qotiga dedilar. Suti bilan aralashtirib ichishlikka ruxsat berganlar dedi. Shuning uchun imom azam rahmatullohi alayh yo'q davo uchun bo'lsa faqat davrlar ichida tuyani davli bilan suti dori bo'ladi deganlar boshqa ba'zi odamlardan savollar ham bo'lib qolyapti odamni davli bu najas birodarlar o'lib ketgan afzal bundan hech qachon bu pokiza bo'lmaydi deb qo'ydi shunaqa gaplarni ba'zi bir johil tabiblar shunaqa bir hech odamlarni islomdan bexabar bo'lgan bir majnun tabiblar shunday gaplarni aytishyapti ekan Buning sababi shu shu hadisni hujjat qilishadilar. Lekin tabiblar buni tekshirib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu so'zlariga bir hayron qolishadiki, haqiqatda ham tuyaning suti bilan bayli aralashtirilganda istisqo kasalligi davo bo'lgan. Albatta, u kishi vahiy bilan gapirganlari uchun shu davo bo'lgan. Endi savollarga bo'lmas, savol berilmasalardi. O'lim bo'lgan uyga kapalak keladi. tug'ilgan uyga ham kiraveradida birodar bu uyda o'lim bo'lgan uyga kapalak kiradi deb faqat odam g'amgin bo'lib hamma xomush bo'lib turganda kapalakni kirganini biladi u tug'ilgan uyda quvno xursandchilik bo'lib turganda kapalakni tovushiga o'rin qolmaydi shuning uchun hozir faqat odam vafot qilgan uyga kirgan kapalak esiga keladi xolos odam lekin shu yerda kirgan narsa hammasi mo'jizaviy bir qalblar odamlar hayotda nihoyatda bir birlarini haqorat qiladi. birov o'lgandan keyin odamoxirlik, odamgarchilik davri boshlanadi birovdarchilik shu vaqtda juda bir farmonbardor bo'lib ketadi hatto kafalar kelganda ham uni haqida yaxshi gaplar gapirishaveradi shunaqa bu narsa bu bir bunaqa vaqtda odamlar intiolga berilishadi ta'sirga hatto shunda bir bironta bir yomg'ir yog'ib qolsa ham "Ey bir ajoyib rahmat yog'di deydi bir kuy kuyib qolsa ibrohim o'g'illari vafot qilganda kuy kuygan ekan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni davrida ibrohim o'g'illari ikki yoshar o'g'illari vafot qilganda kun kuygan odamlar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni ko'ngillarini olaylik deb ja odamlar agar hurmatliroq odamni nima qilsa mana kun ham kuydi motam tutdi deyishib yuborgan deganlarida aytdilarki bu oftob bilan oy bu birovni o'lganiga yo tug'ilganiga kuymaydi dedilar Ayatan min Allohni bu o'zini oyatlaridan kuyish o'zini bir Allohga yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi bu kuymaslik ham Allohni yuborgan qonuniyatiga bo'ysunadi bu narsalarni sizlar birovni tug'ilishi o'limi sabab bo'ladi demaylar dedilar agar shu vaqtda birodarlar biror bir shu kunda biror bir ish bo'lib qoladigan bo'lsa odamlarni og'zidan tushmaydi shu falonchini o'lganligiga shu ish bo'ldi deb gapiraveradi odamlar bu insonlar bular shuning uchun odamlar musulmon kishi o'lim vaqtida ham tug'ilgan vaqtda ham bir xil bo'laveradi musulmoni komilni har holatda o'zini tutib olgan islomiy dunyoqarash asosida yashagan ko'rasiz bu yerda bir kishi so'rayapti hozirgi masala to'g'risida ikki yil ichida 2 yil sut berishlik haqqi e, sut ichishlik bolani haqqi bo'lsa, shuni o'rtasida homila bo'lib qolsa sut ayniydi deyishadi Shunda bir yil sut emgandan keyin homila bo'lib qolsa, shunda nima qilish kerak? Sutdan chiqarish kerakmi degan savol qilyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam 23 yil muddatda hayotdagi hamma masalaga javob aytdilar. Mana bu masalaga javob ham aytganlari shular jumlasidandir. Aytdilarki, bolani sut ariq deymiz biz, sut ariq deb qo'yamiz. Homilador ayolni emib qo'ygan bola, ya'ni homilador ayolni emib qo'ymasin, bolalar otga minadigan bo'lsin dedilar. Ya'ni sut ariq bo'lib qolgan bolalar homila ayolni emib qo'yganligi sababli shunda bola zaif bo'lib qoladi. Shuning uchun mabodo bir yil emizgandan keyin homilador bo'lib qolsa, farzandni emizishdan to'xtatadi. Xo'sh, xatlarni bu safar birontasini qo'ymasdan javob berib mana. Alloh subhanahu va taolo darsimizni davom etsin. Alloh subhanahu va taolo darsimizdan manfaatdor qilsin. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham islom hududlarini rioya qilishlikka Alloh tavfiq bersin. Birodarlar, islomni hududlarini rioya qilib yurishlik bu katta baxt saodatdir. Bunga amal qilolmaslik hammamiz uchun baxt saodatdir. Bir qattiq amal qilishlikka odamlar qiynalib turganda bir amal qilish bo'lsa, hamma xursandlik bo'lib ketadi. Bir yaqinda bir farzandi solih bo'lgan kishilarni bittasi o'zi hech qanday bunaqa bir e, bunaqa to'yni o'tkazishlik hayolida ham yo'q bo'lgan. Lekin farzandining solihligi sababli shu to'yi yaxshi o'tganda ko'p bir ibodatda yo'q odamlar o'zi meni o'zimga tili bilan aytyaptiki shunaqa to'yni umrimizda birinchi ko'rishimiz va bunaqa xursand bo'lishimiz ham hayotimizda birinchidir degan lekin shu to'ydan ilgari hammamiz nima bo'lar ekan deb turdik. shu vaqtda biror haq amal qilayotganimizda nima bo'lar ekan bu qanaqa bo'lar ekan bu haqni buyrug'ini qilsak deganda qiynalib tortilib turganda aytish kerakki bir amal qilib ko'raylik nima bo'lishini hammamiz barobar ko'ramiz deyish Shu bilan shuni haqqa amal qilib kelaversa, nima bo'lishligini ko'rilaveradi shunda. Va albatta Alloh subhanahu va taolo xursandlik ato qiladi. Kimni yaxshiligingiz xursand qilsa, yomonligingiz xafa qilsa, sizdagi iymonning alomati deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Sallallohu taolo alayhi